Capital Music. Los perros se enamoran. El remix. Sin pensarlo me antoje por emociones desconocidas. No sé qué tú me hiciste, pero tu imagen en mi cama no se me olvida. Aunque trate de borrarla, aunque trate de olvidarte. Hasta los perros se enamoran. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Hasta los perros se enamoran. No diga que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Envuelto, así que estuve contigo. Ah, por esa mujer. Sentir algo más No quererse no meter. Baby tú tienes el primer lugar, esto no es un cuento, déjame explicar toda la verdad. Tengo la fama que muchas mujeres llevan de mi cama, pero hablan de más. Baby, mi piel te necesita. Y es que la verdad me enamoré de Hasta esa los perros se enamoran. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Hasta los perros se enamoran, no diga que el amor me pasó, usted también le puede pasar. Tan perro que fui, eso del amor yo jamás nunca quise conocerlo. Pero te sentí, me dejaste mal solo con esa manera de moverlo. Al pensar en ti, le marca al andir le dije, socio, ayúdame a entenderlo. Con mujeres que hemos salido tú y yo y que esto me pase, yo no puedo se controla y que esa decisión llega sola. No hay que forzar para ser querido, tampoco buscar lo que no has perdido. Ya entendí que no tiene sentido y es por eso que hoy estoy contigo. y al tú haces que se llene ese espacio cada vez que te tengo en mis brazos. Cuando no te veo ando inquieto quiero como echarte un vistazo. Ese es el a ustedes me voy a unir, porque me pasó. Y la mejor persona para contarle eres tú, Nicky. Y me encontré con un igual que yo, que no creí. enamoré de mi amiga. Ella era la que me consentía. La noche nos unió a los dos. No creía lo que sentía. Hasta los perros se enamoran. Yo me acuerdo de ese día que te vi. Todo cambió, nada si digo no yo ni quiero salir a la calle más. Capital Soy un adicto de tu cuerpo. A mis amigos siempre de ti yo les cuento. Yo no sé qué hacer, mami, si no te tengo. Esto lo escribí con calma, solamente tú me salvas. Te lo canto con el alma, más. Aunque dicen que yo soy un perro y que ladro, ignora eso que son comentarios. Por eso es que hoy en día yo quisiera estar contigo, porque tú eres la perfecta para cambiarme camino. Mujer, no te equivoques, no me juzgues por mi pasado. Quiero que sea mi presente. Acá los perros se enamoran, quédate conmigo y olvida a la gente. Andy Rivera, Diamond, el high.